bawah panji sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salat dan salam mari kita perbanyak ucapkan untuk Nabi yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkhusus di hari yang mulia ini Yaumul Jumu'ah Semoga Allah Azza wa memuliakan kita dunia dan akhirat dengan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhatul iman para pemirsa rahimakumullah. Kembali kita melanjutkan pembahasan tentang akidah ahli sunnah wal jamaah. Akidah golongan yang selamat. Akidah yang merupakan bekal kita menghadap Allah Azza wa Jal akidah yang biiznillah bila kita pahami dengan benar dan kita amalkan kita akan selamat dari kesesatan dan penyimpangan di dunia ini akidah yang kita bahas adalah akidah al-sunnah yang kita sadur dari kitab akidah at tahawiyah karya Imam Abu Ja'far at tahawi dan kita merujuk ke syarah Ibn Abil Izzal Hanafi dan juga syarah para ulama tentang kitab Aqidah At-Tahawiyah Ikhwatul Iman para wisa rahimakumullah pembahasan kali ini pembahasan yang sangat penting sekali berkaitan dengan Aqidah Ahli Sunnah tentang pelaku dosa tentang ponis takfir ya menjatuhkan hukuman atau hukum takfir kepada pelaku dosa bagaimana akidah ahli sunnah wal jamaah dalam hal ini dan kita mengetahui bahawa fitnah takfir yaitu mengkapirkan pelaku dosa atau orang yang menyelisihi ya kelompok tertentu kemudian kelompok tersebut ya menjatuhkan kepadanya ponis takfir. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana sesungguhnya perkara ini ditinjau dari sisi tinjauan syar'i? Ikhwatul iman rahimakumullah. Inilah yang ingin dijelaskan oleh Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah bagaimana akidah Ahlussunnah. bagaimana akidah para salafus salih bagaimana akidah Rasulullah dan para sahabatnya akidah yang berlandaskan Al-Quran dan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan mempelajari akidah ini secara otomatis menepis ya, berbagai tudingan, tuduhan, fitnah yang disematkan kepada ahli sunnah dengan berbagai ya istilah radikal lah, teroris lah, takfir lah, bermacam ya tudingan disematkan kepada ahli sunnah. Padahal ahli sunnah mereka berlepas diri dari kebohongan dan kebatilan itu. Mereka beragama hanya berlandaskan Al-Quran dan Sunnah dan memahami perkara agama sesuai dengan bimbingan Al-Quran dan Sunnah termasuk di dalam perkara ya takfir yaitu ponis takfir menghukumi seorang apakah dia itu kufur keluar dari Islam bahkan juga tentang permasalahan apakah seorang itu keluar dari sunnah apakah dia itu ahlul bid'ah itu semua ada aturannya semua ada hukumnya dan kaedah-kaedah yang harus kita pelajari yang insya Allah dengan memahami kaedah-kaedah tersebut kita selamat dari pemikiran kaum yang ekstrim yang gulu itu kaum khawarij dan juga di sisi lain selamat dari pemahaman kaum murjiah yang sama sekali ya tidak menghukumi pelaku dosa dengan apapun ikhwatal iman para wisarahimakumullah ada baiknya kita baca terlebih dahulu perkataan Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah. Qala imam Abu Ja'far At-Tahawi ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله yang artinya wala nukafir dan kami yaitu ahli sunnah wal jamaah nukaf la nukafir tidak mengkafirkan seseorang min ahlil qiblah dari ahlul qiblah yaitu kaum muslimin yang salat beribadah dan salat menghadap kiblat, bidzambin dengan sebuah dosa. Di sini jelaskan para ulama apakah sama sekali ya tidak bisa dikafirkan dengan dosa apapun? Nah, akan dijelaskan nanti. Ya, sehingga para ulama menjelaskan yang lebih ya tepat ungkapannya bi kulli dzambin dengan setiap dosa karena dosa ada yang bisa menjerumuskan ke dalam kekufuran. Nah. Kemudian kata beliau malam yastahillah selama ya dia atau pelaku dosa itu tidak menghalalkan. Jadi ya, menghalalkan dosa tersebut. Kemudian wala naqulu dan kita juga ahli sunnah tidak mengatakan la yadur ma'al imani dhanbun liman amilah tidaklah berbahaya ya kepada uh, tidaklah berbahaya dosa bagi iman ya seorang yang melakukannya jadi ada pernyataan dari sebagian sekte atau kelompok ini kaum murjiah kata mereka pelaku dosa atau dosa itu tidak membahayakan iman akan kita jelaskan ya kebatilan akidah tersebut. Ikhtal iman para pemirsa rahimakumullah. Al Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah ingin menjelaskan ya akidah ahli sunnah wal jamaah tentang pelaku dosa apakah jatuhkan baginya ya fonis fonis takfir langsung dihukumi sebagai kafir keluar dari Islam atau dia tetap ya dalam keislamannya kendati imannya telah berkurang ya selama dia tidak menghalalkan perbuatan dosa atau apakah imannya tetap sempurna baik melakukan dosa atau tidak sama imannya tidak ada perubahan tidak berkurang dan ini tentunya akidah kaum murjiah beliau ingin membantah menjelaskan akidah ahli sunnah yang benar dan di waktu yang sama ingin membantah kebatilan akidah sekte khawarij yang mengkapirkan setiap pelaku dosa dan dalam istilah para ulama al-kabirah apalagi dosa besar ya kemudian yang juga ingin membantah pernyataan sekte al-murjiah yang mengatakan bahawa dosa tidaklah berpengaruh kepada iman imannya tetap sempurna tidak berkurang imannya kedua pemahaman tersebut pemahaman yang menyimpang dari akidah al-sunnah bertentangan dengan Al-Quran dan hadis itu dua pernyataan yang batil yang bertentangan dengan akidah ahli sunnah wal jamaah ikhutalima rahimakumullah sebelumnya perlu kita mengetahui dan ini telah kita jelaskan sebelumnya bahkan dalam kajian-kajian kita tentang kitab-kitab yang telah kita bahas sebelumnya bahwa pemahaman sekte yang menyimpang di dalam pembahasan ya, masalah takfir ini berkaitan dengan akidah mereka di dalam memahami hakikat iman ya. jadi itu adalah dampak atau efek negatif dari pemahaman akibat dari pemahaman yang batil terhadap keimanan kita mengetahui ahli sunnah wal jamaah ahli sunnah wal jamaah yang sesungguhnya ya tatkala kita katakan ahli sunnah ahli sunnah yang betul-betul ya mengikuti Al-Quran dan sunnah bukan sekedar nama saja ahli sunnah wal jamaah memahami bahwa iman itu memiliki cabang ada landasannya, ada usulnya ada uh, rukun-rukunnya dan ada cabangnya maka iman tersebut mencakup keyakinan kemudian iman tersebut ada lisan kemudian iman tersebut ada amal jawarih ya amalan kita perbuatan anggota badan kita dan iman tersebut bukan satu bagian ada cabang-cabangnya ya ada cabang-cabangnya dan cabang tersebut ada cabang yang merupakan pondasi ya rukun iman itu ya, sebagai pondasinya ada cabang-cabang keimanan yang banyak sekali ya cabang-cabang keimanan yang sangat banyak sekali sebagaimana dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan al-iman bid'un wa sab'una syu'bah a'laha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha anit tariq wal haya syu'batun minal iman iman itu memiliki banyak cabang 73 lebih cabang keimanan yang tertinggi cabangnya adalah la ilaha illallah yang terendah adalah ya menghilangkan gangguan dari jalan ya kemudian di antara cabang keimanan yang berkaitan dengan hati itu al-haya sifat malu nah meninggalkan salah satu dari cabang tidak bisa ya menghancurkan pondasi. Nah, maka ahli sunnah mengatakan kena iman itu bercabang bukan satu bagian. Maka bila dia melakukan suatu perbuatan dosa atau maksiat bahkan ya dosa besar ya kecuali perbuatan syirik tentunya ya maka selama dia tidak menghalalkan dosa besar tersebut berarti dia meninggalkan atau melakukan salah satu dari cabang-cabang yang akan merusak keimanan dan mengurangi imannya tapi tidak bisa membatalkan dan menghancurkan landasan iman yang ada pada dirinya maka dikatakan dia itu tetap beriman tapi berkurang imannya atau dia beriman tapi dia fasik ya seperti itu mukmin kena ada imannya dan fasik kena dosanya nah akan tapi imannya itu ya berkurang karena dosa akan ya berpengaruh pada iman nah itu tentang masalah iman adapun kaum khawarij yang kedua khawarij mereka mengatakan iman itu hanya satu bagian tidak terbagi-bagi tidak ada cabangnya ya, bila ditinggalkan satu bagian sirna semuanya atau melakukan suatu penyimpangan yang bertentangan iman maka iman sirna maka pelaku dosa kata mereka ya kafir ya kafir keluar dari Islam jika telah kafir ya halal darahnya di sini sumber permasalahan jadi berbagai ya aksi radikalisme terorisme kan begitu bermula dari pemikiran yang menyimpang. Ini harus dipahami oleh mereka yang memberantas teroris atau radikal dan ter berbagai pemikiran ekstrim dan bagi macam-macam pemikiran tersebut dipahami ini bermula dari sebuah pemikiran logika pola pikir ya bukan sekadar tampilan ya casingnya bukan itu ya casing betapa banyak yang menipu tapi pemikiran tatkala dia meyakini pelaku dosa kafir. Begitu kafir halal darahnya, ya dibunuh. Kan begitu. Lalu dikembangkan wajib berhukum dan hukum Allah. Kalau tidak berhukum kafir. Ya kalau kafir ya halal diperangi. Kan begitu. Apalagi yang jelas-jelas kafir mereka, ya mereka halal darahnya diambil hartanya. Begitu. Ini pemikiran. Makanya sungguh hal yang sangat ya kita sayangkan tatkala ya biaya yang begitu besar untuk memerangi terus dengan pemikiran tapi hanya lebih banyak aksi sementara pemikiran dibiarkan berkembang ya di mana-mana. Ini keliru. Ya. Metode yang keliru dalam memerangi sebuah ya aksi atau terorisme atau radikalisme. Pemikiran tidak bisa diperangi dengan senjata. Pemikiran pelaku aksi suatu ya, aksi pemboman tersebut atau mungkin teroris dibunuh akan tumbuh yang lainnya meneruskan pemikirannya maka disinilah bagaimana pentingnya kita mempunyai akidah ahli sunnah wa jamaah jauh-jauh sebelum ya, terjadi berbagai ini telah menjelaskan telah dijalan menjelaskan ya muncul permasalahan-permasalahan yang kita hadapi zaman sekarang ini telah ada dalam akidah ahli sunnah bagaimana mengkanter menjelaskan Ikhtalima rahimakum. Termasuk dalam hal ini apa yang jelaskan oleh Imam Abu Ja'far At-Tahawi. Ya, akidah Ahlussunnah yang menjelaskan bahawa ada ya ada kaidah-kaidah, ada prinsip, ada batasan-batasan yang harus diperhatikan dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku dosa. Apakah dihukumi sebagai kafir keluar dari Islam atau tetap dalam Islam? Nah, taib. Nanti kita akan jelaskan. Kemudian ada sekte yang lain yang juga secara hukum di dunia terhadap pelaku dosa itu berbeda dari sisi ya pernyataannya, tapi dari sisi uh, hukuman di akhirat menurut mereka tetap sama. Yaitu kaum Mu'tazilah. Tadi kaum Khawarij mengatakan kafir. Di akhirat kekal dalam neraka. tidak ada syafaat, tidak ada apa-apa semua, kekal dalam neraka. Nah, kaum Mu'tazilah mengatakan pelaku dosa pelaku dosa dia keluar dari Islamnya kemudian tidak masuk kepada kufur. Jadi apa? Ya antara Islam, keimanan dan kufur tadi. Maka mereka namakan manzila baina manzilatin. Posisi tengah antara dua posisi enggak jelas abu-abu ini. Itu hukuman e, pernyataan mereka di dunia bagi pelaku dosa. Kaum Mu'tazilah. Manzilah baina manzilatin. Ya. Posisi tengah di antara dua posisi. Ya. Tapi di akhirat sama. Ya. Hukumnya sama, sama dengan kaum khawar itu kekal dalam neraka. Nah, itu secara global tentang akidah dalam memahami masalah iman. Nah, kesesatan di dalam memahami masalah iman tadi itu berpengaruh kepada sikap mereka ya menjatuhkan hukuman kufur atau kafir kepada pelaku dosa. Naam. Ikhwatul iman para hadirin rahimakumullah. Imam Mujaffar Tahir mengatakan, kita ahli sunnah wal jamaah tidak mengkafirkan seorang pun dari ahli kiblat ahli kiblah yang menghadap dalam solat mereka kiblat bidambin ya dengan satu dosa dengan satu dosa ya dengan dosa apapun akan tapi sebagian jelaskan tadi ya para ulama eh, sedikit mengomentari kena bidambin dengan dosa apapun ini kurang eh, ungkapannya agak kurang mencakup kenapa demikian karena dosa itu ada yang kufur perbuatan syirik ya lalu seandainya dia berbuat syirik syirik besar apakah tidak kufur sementara Allah mengatakan bahwa pelaku syirik Allah haramkan ya neraka dan eh, Allah haramkan afwan Allah haramkan surga baginya kekadam neraka dan tiada yang haram surga baginya dan kekadam neraka kecuali orang kafir ya Maka di sini yang lebih mencakup ungkapannya itu bikulli dzambin dengan setiap dosa. Ya. Jadi begitu dia melakukan dosa, tidak semata-mata langsung ponis kafir kamu kafir tidak. Ya, ini akidah Ahlussunnah. Bikulli dzambin. Nah, kata para ulama kemungkinan ya yang menjelaskan makna ini adalah pernyataan Imam Abu Ja'far setelahnya malam yastahillah selama dia tidak menghalalkan dosa tersebut. Jadi sini ada keyakinan. Ya, keyakinan. Bahkan jangankan dia melakukan dosa, kalau dia menghalalkan suatu yang menghalalkan menghalalkan suatu yang diharamkan oleh Allah atau ya e, mengharamkan dihal yang dihalalkan oleh Allah atau mengharamkan dihalalkan oleh atau menghalalkan diharamkan oleh Allah ini termasuk ya perkara yang kufur eh, berkaitan dengan i'tiqad ya karena dia tidak melakukan tapi dia mengatakan seperti zina kata dia halal Allah mengharamkan zina ya mengatakan ya mencuri dia katakan mungkin ya ini halal Allah mengharamkan ini berkaitan dengan i'tiqad meninggalkan akidah yang wajib diimani yaitu mengimani bahwa semua itu hal yang telah dijelaskan Allah keharamannya wajib kita imani itu akidah. Naam. Baik. Kemudian wala naqulu lahu wala naqul la yadurru ma al-iman dhanbun liman 'amilah. Jadi kita tidak mengatakan bahwa tidaklah berbahaya ya dosa bagi keimanan orang yang melakukan dosa tersebut. Ini akidah kaum murjiah. Karena kaum murjiah itu mengatakan iman itu cukupnya keyakinan, tasdik. Bahkan sebagian mengatakan cukupnya lisan. Sudah mengatakan beriman, ya sudah beriman. Kata mereka amalan ini bukan bagian dari iman. Jadi iman itu hanya tasdik. Jatatkan ya, mereka memahami iman itu secara bahasa atau tasdik itu meyakin. Ya sudah, kalau yakin selesai. Jika sudah yakin di hatinya selesai, kapun tidak beramal. Nah, dan ini akidah yang seperti ini juga ya kita melihat bagaimana kendati dia tidak meyakini seperti itu, kehidupan masyarakat fenomena yang seperti itu ada, ya pengaruh dari akidah kaum murjiah. Sebagian mengatakan ya sudah, yang penting saya akan beriman, tapi dia tidak beramal. Sudah iman di sini kata dia, tapi dia tidak beramal, tidak solat datang Ramadan tidak puasa Ramadan ya jadi meninggalkan wajiban kemudian melakukan hal yang haram mengatakan dah al-iman fi sadar kata iman itu di dada saya yakin beriman nah ini pengaruh dari akidah kaum murjiah ikhtalimu rahimakumullah lalu bagaimana akidah al-sunnah di dalam ya masalah ponis takfir ini ya ikhtalimu rahimakumullah pertama yang perlu kita ketahui bahawa pembahasan bab masalah takfir ini ini bab sam'iyun tauqifiyun yaitu hanya berdasarkan dalil dari Al-Quran atau Sunnah tidak bisa dengan logika berijtihad dengan seenaknya seorang mengatakan oh saya berijtihad ini si pulang kafir oh si pulang kode Islam tidak bisa seperti itu ini bukan rana ijtihad ini tauqifiyun sam'iyun apa maksudnya tauqifiyun? Ia ya, hanya berlandaskan dalil Al-Quran dan Sunnah. Kalau terbukti dalam Al-Quran, itu perbuatan kufur dan pelakunya kufur, ya berarti kufur. Kalau tidak, ya berarti tidak bisa jatuhkan ponis takfir. Kemudian kalaupun terbukti itu perbuatan siapa yang melakukan itu perbuatan kufur, masih ada ketentuan yang lain, syarat-syarat yang lain sebagaimana kita jelaskan. Nah, ini yang pertama. Ya. Kemudian perlu diketahui bahwa ahli sunnah wal jamaah membedakan antara hukum secara umum dan hukum secara ya individu. Ini harus dibedakan. Ini perkara di antara kaidah yang harus dipahami. Bila tidak memahami kaidah ini, maka terjadilah penyimpangan dalam perkara yang berbahaya ini. Jadi ahli sunnah wa jamaah membedakan hukum secara umum dan hukum secara individu. Ya. Katakan barang siapa yang melakukan ini, barang siapa itu umum. Barang siapa yang melakukan itu dia kufur. Itu hukum secara umum akan tapi tatkala ada individu tertentu yang melakukannya apakah spontanitas langsung diponis kafir tidak karena berbeda hukumnya takfirul mutlak begitu dalam istilah ya Arabnya takfirul mutlak takfirul mutlak ya hukum ponis takfir secara umum wa takfirul muayyan ponis takfir kepada individu personnya ya ya personnya yang melakukan nah itu ada ada uh, eh, kaidah sehingga para ulama mengatakan laisa kullu man waqa'a fil kufri waqa'a al kufru alayhi laisa kullu man waqa'a fil kufri waqa'a al kufru alayhi tidak semua orang yang terjerumus ke dalam kekufuran atau tidak semua orang yang melakukan kekufuran maka spontanitas dihukumi sebagai kafir tidak sama kaidahnya tidak semua yang melakukan perbuatan bid'ah langsung diberi ponis dicat sebagai ahlul bid'ah nah ini kaidah yang harus dipahami kenapa demikian seperti kita jelaskan karena ada perbedaan antara hukum secara umum hukum secara ya individu tertentu. Ya. Ini harus dibedakan. Nah, tatkala orang-orang eh, atau sekte-sekte yang memiliki pemikiran yang ekstrim dan gulu tersebut tidak membedakan hal ini karena mereka jahil dari akidah yang seperti ini, maka mereka di sini nauzubillah ya terjerumus dalam penyimpangan yang menghalalkan darah kaum muslimin yang menyimpang dari keyakinan mereka bahkan timbul berbagai aksi-aksi ya Uh, kerusakan, pemboman dan yang luar biasa yang menelan korban waliyazubillah ikhutalima rahimakumullah kemudian tadi jelaskan bahawa hukum takfir itu ya kembali kepada Allah dan Rasulnya dan perkara yang berkaitan dengan takfir ada berkaitan dengan akidah ada dengan al-aqwal perkataan, ada dengan amal jawarih nah, dan kita mengetahui bahawa penyimpangan itu ya ada dua ya pertama penyimpangan dari sisi apa kekeliruan kesalahan yaitu meninggalkan yang disyariatkan ini yang pertama yaitu terkul masyru' itu penyimpangan dan yang kedua adalah fi'lul mahdur melakukan ya hanya diharamkan kedua bentuk dari e, perilaku tersebut itu termasuk ke dalam apa? dosa, penyimpangan, maksiat. Ada yang meninggalkan yang diperintahkan, ada yang melakukan yang diharamkan. Keduanya itu adalah perbuatan dosa, maksiat. Nah, di dalam Islam sedang akidah al itu dijelaskan ada ya hal-hal yang bila ditinggalkan jadikan seorang itu kufur Ada hal-hal yang bila dikerjakan menjadikan seorang itu kufur. Masalah akidah. Meninggalkan akidah ini secara hukum umum ya meninggalkan akidah keyakinan ya keyakinan atau seluruh hal diperintahkan adalah untuk diimani ya, tentang rukun iman itu masalah akidah bila ditinggalkan itu kan meninggalkan sesuatu yang diperintahkan maka ini jelas hukumnya kufur Barang siapa meninggalkan hal itu hukumnya kufur. Ya. Kemudian ya ada dalam bentuk yang qaul perkataan meninggalkan perkataan yaitu nutqu bisyahadataini mengucapkan kedua syahadat perkataan bila seorang tidak mengucapkan kedua syahadatin maka berarti dia bukan Islam dia kufur di perkataan Adapun perkataan-perkataan yang lain menyuruh kepada ya agama al-amr nahi munkar ya kemudian zikir dan bacaan-bacaan yang lain bila ditinggalkan ya tidak dihukumi sebagai kufur kenapa? Itu bukan suatu hal yang ya eh, menyebabkan kekufuran. Jadi syahadatin wajib. Adapun yang lainnya dia mengucapkan yang tasbih, zikir, mengajak pada kebaikan, amr nahi munkar, berdakwah dan semua yang berkaitan dengan ketaatan yang berkaitan dengan lisan seni syahadatin para ulama ada sunnah sepakat bahawa meninggalkannya tidak menyebabkan kekufuran kecuali kalau tadi dia itu menghalalkan ya atau ya menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal kemudian e, amalan perbuatan ya meninggalkan perbuatan para ulama Islam ya tentang rukun Islam yang empat setelah syahadatin yaitu kan amalan amal jawarih dijelaskan oleh para ulama ya, dalam hal ini para ulama masih berbeda pendapat apakah yang meninggalkan hal itu langsung diponis kafir bahkan ada perbedaan di kalangan para ulama jadi nah perbedaan kalangan para ulama meninggalkan empat rukun dari Islam salah satu atau mungkin dua dari rukun tersebut apakah diponis kafir atau tidak ada lima pendapat dalam hal ini ya ada yang mengatakan bahawa yang meninggalkan salah satu salah satu dari empat tersebut hukumi kufur ini pendapat yang pertama ada yang mengatakan tidak kufur meninggalkan salah satu dari keempat tersebut ada yang mengatakan hanya dia kafir bila meninggalkan solat ada yang mengatakan hanya kafir bila meninggalkan solat dan zakat ataupun haji puasa tidak ada mengatakan bila meninggalkan solat dan zakat kemudian pemimpin Islam ya penguasa memerangi orang meninggalkan tersebut maka dihukumi kufur ini semua adalah pendapat yang dinukilkan dari para ulama asalam jadi perkara ini perkara yang sangat ya oh, detail dibahas oleh para ulama tidak segampang yang dalam ya benak otak seseorang yang uh, menggampang-gampangkan ya mengkapirkan seseorang Nah. Kemudian ada perbuatan yang melakukan ha, hal-hal yang terlarang, fi'lul mahdzur. Maka ada yang sampai batas pada kekufuran yaitu melakukan suatu perbuatan yang terlarang yaitu yang bertentangan dengan iman kepada Allah dan Rasulnya serta ketundukan hati dan kepasrahan kepada agama Allah. Dia lakukan berarti dia kufur dengan seperti itu. Terus hukumnya ada perkara yang bila mengerjakan sepakat ulama ahli sunnah tidak kufur selama dia tidak menghalalkan ya selama tidak menghalalkan yaitu perbuatan dosa dan maksiat selain dari hal-hal yang uh, tentunya perbuatan dosa maksiat yang di luar dari hal-hal yang bertentangan dengan uh, rukun iman rukun Islam ya maka ini sepakat ahli sunnah tidak dihukumi sebagai ya atau tidak dijatuhkan kepadanya ponis takfir ya kena yang demikian itu ya tidak bisa membatalkan atau menghancurkan pondasi iman yang ada di dalam hatinya kecuali sebagaimana kata Imam Abu Ja'far At-Tahawi tadi adalah kecuali bila dia itu menghalalkan menghalalkan ya ya zina haram, maksiat berbuat zina waliyazah, apakah dia kafir? tidak kecuali kalau mengatakan zina itu halal nah waliyazubillah mencuri begitu mencuri apakah kafir? tidak kecuali bila dia menghalalkan, oh ya mencuri itu halal waliyazubillah kufur dengan keyakinan seperti itu ya Ikhwata lima rahimakumullah Nah, kembali kita kepada uh, Akidah Ahli Sunnah dalam hal ini Kenapa Ahli Sunnah wal Jamaah Mengatakan bahawa sekedar uh, Ya Pelaku atau terjerumus dalam perbuatan dosa Tidak bisa ya Dihukumi pelakunya sebagai kafir Karena Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan dalam Al-Quran ya mereka yang berbuat dosa dosa besar tapi masih dinamakan beriman oleh Allah Subhanahu wa taala membunuh ya membunuh dosa besar ya karena tidak demikian masih dinamakan oleh itu yang membunuh dan terbunuh itu ya bersaudara saudara dalam Islam seiman ya seperti dalam firman Allah ya dalam surat Al-Baqarah يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم كليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عوفي له من أخيه شيء فاتباء بالمعروف وعداء إليه بإحسان وأيضا نمبر إيمان diwajibkan atas kalian kisas ya eksekusi ya hukum mati dikisas bagi yang membunuh fil qatla dalam pembunuhan al hurr bil hurri merdeka dengan merdeka al-abdu bil-abdi budak dengan budak al-untha bil-untha wanita dengan wanita artinya ini kisas yang membunuh dibunuh siapa yang membunuh ya dibunuh dan proses hukum yang tentu ya dimaklumi pelakunya siapa siapa yang mengeksekusi penguasa bukan individu kemudian faman ufiya lahu min akhihi jika ya dimaafkan jadi ahli waris yang terbunuh memaafkan pembunuh. Maka fattiba bil mar' ikuti dengan baik wa adau nabi ihsan. Ya, perlakukan dengan baik kemudian wa adau nabi ihsan itu berikan dia ya tebusan dia. Ya. Nah, di sini Allah menamakan faman ufiya lahu min akhihi. Barang siapa yang dimaafkan baginya dari saudaranya. Jadi menamakan bahwa ada hubungan saudara antara yang membunuh dengan yang terbunuh persaudaraannya bukan persaudaraan nasab ya tapi persaudaraan iman ukhuwah jadi Allah masih menamakan iman beriman dia bersaudara ya sekiranya pelaku dosa itu langsung dihukumi kufur terutama dalam ayat pembunuh itu kufur Allah tidak akan menamakan sebagai saudara ya, paham insyaallah ya sisi pendalilannya kemudian juga dalam surah al-hujurat Allah menjelaskan bila ada dua kelompok dari kaum muslimin berperang saling ya membunuh ya terjadi perangan di antara mereka berdua kata kata Allah fa aslihu bainahuma wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra na'am fa qatil allati tabghi hatta tafi'a ila amrillah fa'in fa'at fa'aslum bainahuma bil'adli wa'aqsitu innallihibbul muqsitin innamal mu'minuna ikhwah fa'aslu bainah akhawaikum jadi jika ada dua kelompok orang yang beriman iqtatalu al-qital saling berperang itu dosa dosa besar apalagi sampai membunuh saudaranya dosa besar tapi kenapa Allah masih menamakan mukminin? ya yeah. Allah perintahkan fa'aslu bainahuma, kemudian damaikan antara keduanya. Kemudian di akhir ayat tersebut disebutkan ayat selanjutnya innamal mu'minuna ikhwah. Orang beriman itu bersaudara. Saudara di sini ukhuwah imaniyah, persaudaraan iman. Menjelaskan kepada kita bahawa sekedar terjerumus dalam perbuatan dosa, pelakunya tidak dihukumi sebagai kufur. Nah, hukum secara umum. Ikhwatul iman rahimakumullah. Itu di antara dalil yang menjelaskan. Kemudian tadi dijelaskan di antara kaidah ahli sunnah dalam masalah takfir ini bahwa membedakan antara hukum secara umum takfirul mutlak dan takfirul muayyan yaitu menjatuhkan hukum kafir tersebut ke kepada uh, person tertentu ya individu tertentu ini ada syaratnya ada syarat harus terpenuhi syaratnya ya idza tawaffarat fihi syurut wantafatil mawani' begitu ungkapan para ulama apabila terpenuhi syaratnya dan tidak ada ya penghalang ya, dari menjatuhkan hukuman tersebut para ulama Islam telah menjelaskan hal ini ya telah menjelaskan hal ini dan itu semua ya dijelaskan berdasarkan dalil dari uh, Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hal yang sangat penting sekali. Dan waktu yang tersisa bisa ya kita selesaikan penjelasan tentang masalah ini. Jadi ada syarat ya, syurut. Ada syarat-syaratnya. Baru seorang pelaku itu secara individu bisa dihukumi sebagai ya kafir. Bila tidak terpenuhi syaratnya, maka itu hanya masuk ke dalam hukum secara umum. Nah, tadi kaidah kita sebutkan, kaidahnya kita sebutkan tidak semua yang terjatuh atau melakukan perbuatan kufur maka dihukumi sebagai kafir. Ini pahami baik-baik kaidah ini, ya. Karena ada syarat, ada syarat yang harus diperhatikan. Yang pertama syaratnya adalah, ya, pelaku dosa itu dia itu balighan akilan balik dan akil yang telah balik dan berakal kalau orang gila atau anak kecil ya berbuat dosa ya berbuat hal yang seperti itu maka tidak dihukumi ya oleh karena itu dalam hadis sebutkan bahawa ya rufi al-qalam an thalatha jadi qalam kewajiban syariat itu terangkat ya dari tiga golongan, tiga kelompok. Yang pertama naim hati istayqid. Tidur sampai dia bangun. Yang kedua wa Sagir hatta yakbur. Anak kecil sampai dia itu balik. Yang ketiga majnun hatta ya'qil aw yafiq. Yang gila sampai dia itu berakal, kembali akalnya. Jadi kalau pelaku dosa tersebut ya pelaku kekufuran tersebut ya pelaku kekufuran tersebut anak kecil ya anak kecil dan tidak berakal atau mungkin orang gila mungkin dia dewasa tapi gila maka otomatis hukum tersebut tidak mungkin ya uh, dijatuhkan kepadanya ini yang pertama yang kedua syaratnya para wisa rahimakumullah dan para pendengar ya bahwa seorang yang melakukan tersebut itu pilihan sendiri tanpa dipaksa ya dia sendiri melakukan ya betul dia memilih perbuatan itu tanpa ada paksaan dia berbuat perbuatan kufur mengatakan yang kufur pilihan sendiri dia paham lalu dia lakukan hal itu tanpa ada yang memaksa ya nah berarti hambatannya bila ada yang terpaksa atau yang memaksa dia lalu dia ucapkan perkataan kufur apakah dihukumi sebagai kafir? tidak bila betul-betul pilihan dia maka dihukumi sebagai kafir apa dalilnya? ya firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat An-Nahl ya surat 6 kala Allah azza wa jalla man kafara billah min ba'di imani illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil imani Walakin man syaraha, man syaraha bil kufri sadra Walakin man syaraha bil kufri sadra Fa'alayhim ghadabun minallah Walahum azabun azim Ya, barang siapa yang kufur kepada Allah setelah dia beriman Ya Kecuali orang-orang yang terpaksa Ya Wa qalbuhu mutmainnum bil iman Sedang hatinya selalu mutmainnum mutmain bil iman ya dalamnya bersemi iman tenang dengan keimanan jadi dia hanya mengucapkan lisan karena terpaksa nah itu tidak ada masalah walakin man syaraha bil kufri kan tapi orang yang terang-terangan mengucapkan kupur dari keyakinan hatinya sadar fa alaihim ghadabun min Allah bagi mereka kemurkaan dari Allah dan azab yang sangat pedih. Ya. Jadi dibedakan di sini ada hukum orang yang terpaksa. Ya. Seperti ya bagaimana Ammar bin Yasir dipaksa mengucapkan dan para sahabat itu dipaksa mengucapkan perkataan-perkataan yang kufur menghina Allah, menghina Rasul, tapi terpaksa. Orang musyrikin memaksa mereka untuk mengucapkan hal itu. Kalau enggak dibunuh. Nah, maka turun ayat yang mengatakan barang siapa yang kufur setelah imannya ya ini jelas kufur keluar dari illa man ukriha kecuali yang terpaksa ukriha dipaksa berarti bukan pilihan dia bukan dari hatinya dipaksa ya kalau tidak dibunuh nah sementara hatinya terus bersemi dengan iman tertancap dalam hatinya iman ya tidak ada kemunafikan dan keraguan nah Adapun orang-orang yang terang-terangan ya pilihan dia mengucapkan kekufuran, membuat kekufuran tanpa ada paksaan, ini yang mendapatkan kemurkaan Allah dan ini dihukumi sebagai kufur. Nah, Khotimah rahimakumullah. Ya, termasuk dalam hal ini sikap seseorang dalam kondisi dia itu ya eh, larut dalam mungkin kesedihan dia atau kegembiraan dia. Lalu lupa ternyata mengungkapkan suatu ungkapan yang mengandung kekufuran saking gembiranya ya maka terlontar dari mulutnya perkataan yang kufur apakah dihukumi sebagai kufur tidak dan ini terjadi ya dalam hadis sebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya dalam hadis jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dalam sahih uh, Imam Muslim Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang yang melakukan perjalanan di padang pasir Sahara begitu ya. Lalu dia berhenti di sebatang di bawah sebatang pohon berteduh. Tertidur kena capek. Tatkala dalam kondisi seperti itu, tertidur dia, begitu bangun dia tidak mendapatkan unta dia, kendaraan dia ya begitu. Yang di atas kendaraan tersebut untanya itu makanannya, minumannya. Ya. Kita bisa bayangkan seseorang dalam perjalanan ya, transportasi dia satu-satunya ya unta dia, kemudian makanan minum di situ semua di padang pasir yang luas, panas terik matahari. Lalu dia hampir putus asa. Ya, hampir putus asa begitu terletih-letih dan capek juga tertidur kembali begitu dia bangun dia mendapatkan unta dia tersebut yang di atas unta tersebut makan dan minumannya berdiri di depan dia Allahu Akbar seketika itu dia mengatakan dia pegang ya tali unta tersebut tali kekangan unta tersebut ya lalu sembari dia mengatakan begitu gembiranya ya apa yang dia katakan salah omong dia Allahumma anta abdi syuh Allahumma anta abdi wa ana rabbuk ya Allah engkau adalah hambaku dan aku adalah rabbmu ini perkataan kufur atau tidak kufur gimana seorang mengatakan ya Allah engkau adalah hambaku Lo kita yang hamba Allah dia mengatakan wa ana rabbuk Kata Nabi SAW Akhta'a min syiddatil farah Dia keliru Kerana saking gembiranya Ini sama Dihukumkan kepada orang yang Bukan pilihan dia Dia spontanitas Saking gembiranya Ini kondisi Terkadang kita menghadapi hal seperti itu Ya dalam hidup Begitu semakin sedih Atau mungkin gembira Salah dalam mengucapkan sesuatu Apakah yang seperti ini Dihukumi sebagai buku Tidak Karena dia Bukan pilihan dia ya, Keliru dia disebabkan kondisi yang kegembiraan tadi. Nah ini harus dipahami. Kemudian persyaratan yang ketiga yaitu orang yang melakukan perbuatan dosa atau maksiat itu yang kufur itu, nah itu telah sampai hujah kepadanya. Dia mengetahui, arti berilmu mengetahui dalil bahwa itu perbuatan kufur dan dia paham yaitu qiyamul hujjah wa fahmu hujjah argumentasi dalil menjelaskan perbuatan kufur itu jelas dia paham lalu dia lakukan ya. adapun orang yang jahil gimana akan dihukum dia jahil tidak paham ya. kalaupun dia mungkin baca dia tapi tidak paham apa maksudnya nah nah ini syarat yang ketiga bila yang melakukan perbuatan kufur tadi dia itu mengetahui itu perbuatan kufur ya mengetahui dalilnya dan paham dalil ter terhadap dalil tersebut ya maka inilah orang yang dihukumi sebagai orang yang kafir adapun dia melakukan suatu kejahilan dia ya maka tidak bisa ya semerta-merta langsung dijatuhkan baginya ya penistakfir tersebut nah hukum kekufuran tersebut ikhata lima rahimakumullah kemudian pendapat ya atau mungkin uh, persyaratan yang keempat persyaratan yang keempat adalah bahawa seorang yang melakukan tersebut ya bukan ya kerana mentakwil jadi bukan ada pentakwilan mungkin dia punya syubhat kalau dia mentakwil ya kalau ada pentakwilan seperti itu maka ini jelas tidak bisa dihukumi sebagai kafir tapi dia berilmu, dia mengetahui ah, sengaja melakukannya, bukan karena mentakwil. Bukan karena memiliki persepsi yang lain kemudian memahami dalil kan ada syubhat di kepalanya. Ya, tapi betul-betul dia pilihan dia dan betul-betul dia memahami. Nah, bukan karena mentakwil. Sengaja dia melakukan bukan karena takwil. Kekeliruannya itu bukan karena takwil. Ya. Apa dalil menjelaskan hal ini? Ya, dalil secara umum yang Allah memaafkan kesalahan umat ini karena pentakwilan itu merupakan bagian dari kesalahan khatak dan Allah mengatakan Rabbana la tuakhidna in nasina au akhtana ini doa orang beriman Ya Allah jangan kau azab kami Ya Allah terhadap ya sikap atau sifat kelupaan kami kami lupa atau kami bersalah Allah mengabulkan itu ya qad fa'altu kata Allah aku telah melakukan itu menerima doa orang beriman qala sallallahu alaihi wasallam Inna innallaha wada'a ummati al-khata'a wan-nisyan wa mastukrihu alaihi Allah menggugurkan dosa ya bagi umatku dalam apa kesalahan atau lupa atau yang terpaksa nah dan pentakwilan termasuk takwil termasuk adalah bentuk dari kesalahan kemudian di antara hadis menjelaskan hal itu lihat di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ya dari hadis Abdullah bin Umar bahawa Nabi SAW mengutus pasukan ya yang dipimpin oleh Khalid bin Walid kepada satu kabilah Bani Jazimah atau Judzaimah lalu Khalid mengajak mereka untuk Islam tapi mereka tidak mampu tidak ya tidak bisa mengucapkan aslamna yang mereka ucapkan adalah soba'na, soba'na. Begitu. Lalu Khalid ya, tidak menerima omongan yang seperti itu, tetap membunuh mereka dan menawan mereka. Sampai ada yang tertawan, tawanan dari sebagian ya, pasukan tersebut, memberi, diperintahkan oleh ya, Khalid masing-masing dari kelima membunuh tawanannya, karena mereka tidak beriman. Karena mereka mengatakan soba'na, soba'na. Khalid memahami itu hanya sebaik kelima untuk apa? Membentengi diri mereka bukan betul ya keislaman ya lalu begitu hal itu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya bahwa apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma inni abra'u ilaika min mimma sana' ya Allah aku berlepas diri dari perbuatan Khalid apakah Rasul berlepas diri dari Khalid tidak dari perbuatannya dari perbuatannya ya apakah Rasul mengkafirkan Khalid sementara membunuh ya apakah mengkafirkan tidak rasul berlepas di perbuatannya bahwa perbuatannya tidak benar tapi apakah orangnya dihukumi dengan perbuatan tersebut ya keluar dari Islam dia membunuh ya tidak karena dia Khalid memahami ya soba itu ya soba'ana soba'ana dia memahami itu bukan kalimat yang mengungkapkan keislaman mereka akan tapi ya Ibnu Umar memahami bahawa maksud mereka itu aslam tapi mereka tidak bisa mengungkapkan aslamna. Ini bentuk pentakwilan. Maka Rasul ya, tidak berlepas dari Khalid tapi dari perbuatan Khalid. Berlepas dari perbuatannya tapi bukan dari pelakunya. Lihat, ini adalah ya contoh ya bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Eh, dalam masalah terjadinya pentakwilan di kalangan sebagian para sahabat dalam mengambil sikap kemudian Rasul ya mem, meluruskan dan mengkritik dan membenarkan uh, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengkritik dan mengingkari perbuatan mereka tapi tidak berlepas diri dari uh, pelakunya nah Ya, ikhtalima rahimakumullah. Uh, Itulah ya syarat bila terpenuhi dalam pelaku kekufuran maka dihukumi sebagai kufur. Tapi pertanyaan yang terakhir, siapakah yang menjatuhkan ponis kafir itu? Apakah setiap orang? Saya? Anda? Individu? Baru kemarin sore belajar, mungkin Qurannya, baca Qurannya enggak benar. Enggak tahu bahasa, enggak tahu hukum. Lalu tiba-tiba langsung, fulan kafir, kafir, begitu. Na'udzubillah, bukan bila hal itu terpenuhi maka ini para ulama-ulama besar ya bukan orang-orang yang baru penuntut ilmu yang mungkin baru belajar bahasa Arab mungkin nahu sarabnya belum lulus ya atau hanya belajarnya enggak tahu di dunia maya atau siapa tempat gurunya atau hanya belajar sendiri lalu setelah itu menjadi mufti kerjanya apa mengkapirkan ya atau dikatakan dia ustaz belajar pernah mungkin bahasa Arab kemudian tiba-tiba terpong dengan pemikiran takfir langsung dia uh, menjadi mufti dalam mengkafirkan orang begitu enggak ya ikhwatul rahimah ini permasalahan ya hal yang serius permasalahan yang sangat berbahaya ya berbahaya kerana konsekuensi dari kafir itu luar biasa artinya barok kita berarti kalau meninggal dia terputus warisan karena kafir tidak diwarisi oleh yang muslim muslim agak kafir kemudian tidak boleh dikuburkan ke muslimin tidak disolatkan berarti dia itu di neraka kekal jadi banyak sekali tidak mendapatkan syafaat jadi banyak konsekuensi baik itu di dunia atau akhirat oleh kata Islam ya menjelaskan hal ini dengan sejelas-jelasnya itulah akidah al-sunnah wal-jamaah kerana waktu yang Ya, membatasi kita mungkin cukup penjelasannya sampai uh, apa yang dijelaskan tentang masalah syarat-syarat takfir. Jadi intinya Al-Imam Abu Ja'far Tahawi menjelaskan bagaimana akidah yang benar di dalam masalah ini. Itulah akidah Ahlussunnah. Apapun yang dinisbatkan atau berbagai penisbatan dan berbagai uh, kebohongan yang di, uh, disematkan kepada ahli sunnah bahwa ahli sunnah berlepas diri dari hal yang seperti itu ahli sunnah bukan radikal Ahli sunnah bukanlah ekstremis, bukanlah bukanlah ya teroris. Ahli sunnah wal jamaah yang mengajak umat kembali kepada manhaj salafus salih berdasarkan Al-Quran dan sunnah, memahami Al-Quran sesuai dengan pahaman salafus menggunakan akal yang sehat, mendudukkan permasalahan sesuai dengan dalil dan semuanya. Kita berlepas diri berbagai tuduhan kita penjelaskan tadi cukuplah sebagai penjelasan dan membantah segala pernyataan yang menisbatkan pada ahli sunnah bahawa mereka mengkafirkan suka membida'ah-bida'ahkan suka yang macam ekstrim macam-macam ya ahli sunnah na'udzubillah ya kita berlindar pernyataan ahli sunnah wa jama'ah adalah orang yang mereka memilih sikap wasat wasatiyah di dalam peragama bagi tuduhan yang disematkan pada ahli sunnah wa jama'ah Ya, demikian. Wallahu alam wa sallallahu wa sallabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahirabbil alamin. Naam. Naam, baik. Syukran jazakallahu khair barakallahu fik. Pada saya sudah berikan materi yang insyaallah bermanfaat untuk kita semua, memberikan pemahaman yang benar bagaimana uh, akidah kita, ya manhaj kita dalam masalah yang telah dijelaskan tadi yaitu mengenai masalah takfir. Ya, dan mudah-mudahan juga menjadi berikan pencerahan kepada saudara-saudara kita mungkin yang belum mengetahui sehingga uh, terbawa oleh eh, perkataan-perkataan uh, atau tuduhan-tuduhan kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab bagi Anda para pemirsa ataupun pendengar yang ingin bertanya langsung perihal pembahasan kita. Anda bisa menghubungi kami di layanan telepon di 0218236543 atau di layanan pesan singkat di 0819896543. Baik, kesempatan pertama akan kami ajukan terlebih dahulu Ustaz di layanan pesan singkat. Ya, Ada pertanyaan tidak disebutkan nama dan tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, eh, yang bertanya pernah mendengar penjelasan ulama yang menjelaskan bahwa tegaknya bahwa tegaknya hujah adalah sejak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus sehingga saat ini tidak ada uzur bil jahil bagi para penyembah kubur apalagi saat ini dakwah sudah menyebar didukung dengan berbagai teknologi yang ada nah bagaimanakah menurut uh, pandangan hal ini Ustaz? Mohon penjelasannya. Nah. Ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi intinya masalah al-udzur bil jahl. Nah, sebagaimana yang jelaskan oleh para ulama dan juga semalam Al-Qur'an liundzirakum wa man balag. Artinya memberikan peringatan kepada kalian dan juga setiap orang yang sampai kepadanya Al-Quran ini para ulama menjelaskan bahawa begitu seorang sampai kepadanya Al-Quran maka qamatil hujjah telah tegak hujjah baginya tidak ada alasan untuk meninggalkan atau melakukan hal yang terlarang tersebut akan tapi para ulama juga menjelaskan bagaimana qiyamul hujjah tadi ada perbedaan juga apakah qiyamul hujjah itu yaitu fahmul hujjah bagaimana tegaknya hujah tadi apakah begitu sampai kepadanya dalil sudah tegak hujah? atau membutuhkan pemahaman ya butuhkan pemahaman ya membutuhkan pemahaman bahawa ya hujah itu dipahami karena Allah subhanahu wa ta'ala yukalifallahu nafsan illa hus'aha bagaimana dia melakukan sesuatu kalau dia tidak memahami nah perbedaan kalau ulama apakah qiyamul hujjah itu hanya sekedar sampai hujjah ya atau harus serta dengan pemahaman ya uh, Syekh Ibrahim bin Amir al-Luhaili dalam kitab Dawabit At-Takfir itu merujukkan bahawa qiyamul hujjah itu ya diserta dengan fahmul hujjah nah fahmul hujjah memahami ya hujjah tersebut ini dari satu sisi. Adapun apa yang terjadi ya zaman sekarang ini alhamdulillah ya e, kebenaran dan Al-Qur'an alhamdulillah sampai di mana ya, dengan berbagai media yang uh, luar biasa canggihnya ya bisa mengakses bisa mendapatkan informasi bisa mendengar maka ini tentunya semakin ya uh, Uh, menjelaskan kepada kita bahawa kewajiban kaum muslimin untuk selalu ya uh, berusaha mencari al-haq dan mengamalkannya ya dan untuk menyelamatkan dirinya dari berbagai kejahilan dan kebodohan yang akan menyebabkan bisa menjerumuskan pada kekufuran dan yang lainnya adapun perkara-perkara yang nyata ya uh, keperbuatan-perbuatan syirik ya, menyembah jin, menyembah kuburan, meminta kepada penghuni kubur, ini jelas perbuatan syirik. Ya. sebagai perantara. Nah, kalau mereka jadikan sebagai perantara jadikan sebagai perantara tapi dia meyakini tetap ya kami kepada Allah tapi ini perantaranya ini tidak bisa jatuh kepada kekufuran itu perbuatan yang haram karena dalam berdoa tidak ada perantara cah langsung pada Allah tapi kalau dia meyakini penghuni kubur itu yang mendatangkan syafaat bagi kami keberkahan maka ini jelas perbuatan kufur kufur Nah, itu keberkahan dia meminta keberkahan datang dari Allah. Syafaat datang dari Allah. Permohonan doa semua Allah mengabulkan, bukan penghuni kubur. Jadi intinya kesyirikan. Jadi dalam hal ini juga ya para ulama juga ya apakah pelaku syirik tersebut dihukumi ya apa udzur bil jahl ya diberi alasan ya karena kejahilan dia tidak memahami kesyirikan tersebut atau hukumnya secara zahir itu kesyirikan, syirik besar. Kalau syirik kecil, ya lain lagi masalahnya. Itu jelas, ini syirik besar, sujud ke kuburan, ya, menyembah atau memberikan sesajian misalnya, ya ini dia menyembeli ya, menyembeli hewan, karena atas nama jin misalnya, kan begitu, bukan atas nama Allah Azza wa Jal, ya, meminta kepada kuni kubur, meminta kepada orang-orang yang mati, menyembah jin, ya, semuanya. Itu jelas perbuatan syirik. Nah, Kemudian termasuk juga perbuatan yang mencela Allah, ya. Mencela agama, mencela Allah, mencela Rasul, ya. Ini perbuatan-perbuatan yang zahir, ya. Nah, apakah pelakunya spontanitas dihukum sebagai kufur? Atau juga berolah-olah dengan agama? Ya. Ada yang mengatakan bahwa masih perhatikan ya mungkin dia itu al-jahil maka dibedakan juga di sini dia muta'allim atau betul-betul jahil. Ada yang mengatakan para ulama seperti Syekh bin Baz dan juga Fadilatul Syekh uh, Abdul Musin Al-Abban mengatakan bahawa secara hukum zahirnya kita hukumi sebagai perbuatan itu kufur syirik. Perkara dia di akhir kembalikan kepada Allah. Seperti itu. Kendati demikian dalam hal ini saya sampaikan kita tetap harus berhati-hati. Ya. Yeah. kalau secara hukum ilmiah kita sampaikan begitu pendapat para ulama tapi jangan sampai hal ini menjadi e, perkara yang kita gampang-gampangkan untuk sekedar memponis takwid dan yang lainnya ini permasalahan sangat berbahaya permasalahan yang sangat besar ya tidak semua orang yang harus ya berkecimpung dalam hal itu lalu semua sibuk dengan hal seperti itu tapi secara ilmiah kita sampaikan seperti itu pendapat para ulama Oleh karena itu, jangan sampai perkara masalah-masalah takfir ini kita menggampang-gampangkan dalam pasaran takfir. Kita jelaskan, ya. Kita jelaskan bagaimana bahaya kufur, kesyirikan, maksiat, ya, kemudian hal-hal yang ya, celaan uh, mencela Allah, mencela agama, ya. Itu hal yang istihza biddin, tapi kena tidak demikian, kita harus waspada. Ya, jangan tergesa-gesa. Karena perkara yang sangat berbahaya yang membutuhkan ya e, keterhati-hatian ya kepada para ulama dan juga e, eh, hatian dalam memberikan hukum dan juga kita harus berkonsultasi dengan para ulama yang lebih fakar yang lebih pakar dan juga alim dalam permasalahan tersebut. Ini saya sampaikan terus terang ya karena zaman sekarang ada sebagian menggampang-gampangkan. Ya, sebentar-sebentar ya pembahasan masalah takfir takbir terus kufur kufur. Perdebatan banyak juga permasalahan yang lain yang umat ini membutuhkan penjelasan dan pencerahan seperti itu. Jadi itu yang saya baca dari perkataan para ulama tentang perbedaan masalah al-udur bil jahil tadi ya ada membedakan ya, ya ada qiyamul hujjah tadi dan membedakan antara perbuatan zahirnya itu kufur tapi permasalahan dia di akhir kembalikan pada Allah azza wajalla ada mengatakan enggak masih udur bil jahil ini permasalahan yang tentunya perlu ya masing-masing dari tolibul ilmi atau para asad membaca kembali agar tidak ya terjerumus ke dalam sikap tergesa-gesa di dalam menghukumi dan menjatuhkan polis takbir kepada pelaku uh, perbuatan yang seperti itu. Taib, demikian Allah a'lam. Mungkin pertanyaan yang terakhir ya. Ya, baik, Syukur Alhamdulillah atas jawaban Ustaz. Mungkin uh, untuk saat ini kami ajukan pertanyaan kembali dan mohon maaf ya uh, karena waktu yang tidak mencukupi untuk para penanya yang ingin bertanya di layanan telepon eh, kami ajukan saya jadi layanan pesan singkat ya ada pertanyaan beberapa pertanyaan yang sama dari diantaranya dari hamba Allah di Balikpapan dan penanya yang lainnya yang kami gabungkan Ya Ustadz, bagaimana sikap kita kepada orang tua yang eh, mungkin banyak yang masih melakukan kesyirikan, entah itu pergi ke dukun ataupun yang lainnya Ustadz. Sudah beberapa kali diberitahu dan tetap masih melakukannya hingga kami sering terjadi tiktok dengan orang tua dan sering marah memarahi atas apa yang telah diperbuat oleh orang tua tersebut. Nah, bagaimanakah sikap yang terbaik kepada orang tua? Apakah boleh kami memarahi karena e, kami sangat tidak setuju apa yang telah dilakukan eh, ke, ke, eh, e, dari orang tua tersebut? Ustaz, mohon nasihat dan jawabannya. Baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Ya. Pertama, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ya kita untuk selalu berbakti kepada orang tua, mengatakan perkataan yang baik. Naam. Kata Allah Azza wa Jalla, "Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana." Rabbmu memerintahkan, telah memutuskan, wajibkan agar kamu tidak beribadah kecuali kepadanya. Kemudian, hendaklah kepada kedua orang tua kita berbakti. Berbakti tersebut, bakti yang paling utama, apalagi kondisi orang tua yang seperti ditarakan tadi adalah mengajak dia kepada kebaikan, mendoakan. Mendoakan. ya, Bukan membentak-bentak. Kenapa? Kerana hidayah bukan di tangan seorang anak. Maka sampaikan al-haq, ingkari dengan cara yang baik, jangan membentak-bentak, jangan dimarahi. Ya. Yeah. Tapi dengan selalu dengan perkataan lemah lembut, perkataan yang lembut, yang santun, kemudian ya mendoakan orang tua mendapatkan hidayah seperti itu. Itu harus dilakukan. Karena kita tidak memiliki hidayah. Allah yang akan memberikan hidayah kepada hatinya. Kepada ya memasukkan hidayah kepada dalam dada dan iman eh, kepada hatinya. Nah, maka berdoa sampaikan yang baik. Lihat contoh Nabi Ibrahim alaihissalam bapaknya Azar tukang buat patung menyembah patung. Bagaimana ungkapannya yang lembut Allah sampaikan ya abati. Ya abati ya wahai ayahanda. Begitu lembut perkataannya, ya kan? Ya abati. Lima ta'budu mala la yubsiru wa la yusma la wa la yubsiru la yughni anka ya abati wahai ayahanda. Kenapa engkau mengibadati sesuatu tidak mendengar, tidak melihat dan tidak berikan kebaikan bagimu? ya abati wahai ayahanda qad ja'ani min al-ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyya wahai ayahanda datang ilmu kepadaku yang tidak engkau miliki ikuti aku ya ayahanda ya abati la ta'budi syaitan wahai ayahanda jangan ibadati syaitan inna syaitan kana lirrahmani asiyya syaitan itu membangkang kepada Allah Ya abati inni akhafu an yamassaka adabun min ar-rahman fatakuna lis-syaitani waliya wahai ayahanda aku khawatir engkau akan ditimpa azab dari Allah dan kau menjadi penolong atau sahabat bagi syaitan ya abati ya abati diulang oleh Allah pelajaran bagi kita ya jadi jangan dibentak-bentak jangan dimarahi tapi ajak dengan cara yang baik lihat bagaimana Allah perintahkan kepada Musa dan Harun ya fa'tiya faqula lahu idhhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha pergi wahai engkau ya Musa dan Harun kepada Firaun dia ini telah melampaui batas katakan kepadanya perkataan yang lembut qula qawlan layyina itu yang harus kita lakukan apalagi seorang anak jangan dibentak-bentak nah itu suatu kemungkaran maka tugas kita mendoakan menyampaikan al-haq diterima alhamdulillah jangan putus ya dari berdoa. Nah, begitu. Itu cara yang benar dalam ya menyikapi ya keadaan orang tua yang masih belum mendapatkan hidayah kepada sunnah. Nah, semoga Allah memberikan ya petunjuk kepada kita semua dan kepada eh, orang-orang tua kita yang mungkin belum mengenal sunnah. Semoga Allah menanamkan ya iman cintaan kepada sunnah dalam hati mereka dan kita istiqomah di atas sunnah sampai ajal menjemput kita. Demikian para pemirsa rahimakumullah mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangannya insyaallah kita bersua kembali pekan yang akan datang dalam kajian akidah al-sunnah wal-jamaah dari kitab akidah at-tahawiyah wallahu alam wa sallallahu wa sallam muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma bihamdik ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh